unde ție, Hristose, Regele măririi veșnice, unde ție, Hristose, Regele măririi veșnice. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, Cine mă urmează va avea lumina vieții.